uce akengeruntu erega indera iva hasi kandi ubwenge burarahukwa duce akengeruntu ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro ndakuramutse nongere ndagushimire wowe uri kumviriza radiyo isanganiro kaze muri uno mwanya wahariwe ikiganiro duca kenge runtu kiba ibijyanye n'indero mu mashure ariko sanganiranye cyo cyagatima urandyohera by'ukuri pe ikiganiro duca hengera uno munsi kidushikana mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina neza na neza muri zone rubona ku mutumba wa Gisumo aho twagendeye ishure shingiro rya Gisumo ari ryo Ecofo Gisumo muri Gifaransa hejuru yuko inyubako z'iryo shure zitarahera iryo shure risanzwe rifise ubukene bw'abigisha n'ibikoresho by'ishure nk'ibitabo n'intebe ku buryo usanga hari abanyeshure bicara ku mabuye muri kino kiganiro rero tukaba tuza kuyaga n'umuyobozi w'iryo shure hano aratubwira aho iryo shure riherereye neza na neza hamaducire ku mayangi ngene iryo shure ryifashe ishure shingiro rya gisumo riherereye mu ikomine ya mugina mu ntara ya cibitoke fate mu burengero mu burengero bw'izuba iri shure rero tugiye kuriraba ahantu riherereye ahantu heza cyane imbere y'ibarabara mugabo kandi n'abantu barigera ko bose ntago barikenguruka bivanye n'uko ryifashe ryitwa ekofo gisumo riri muri zone rubona komine mugina intara ya cibitoke e, iri shure rishingiye ku nguvu z'abanyagihugu ngira mugihweje murabona ko impome nyinshi zimeze nabi amadirisha ntiyugaye ndetse mugerageje no kuzunguruka murabona ko hari n'ingega zasambutse kubwo ubukene bw'abanyagihugu tugerageje kandi kubereka ku byerekeranye n'ishuri murabona ko eh, iyi kintu tugiye kucihweza kandi eh, kubwo ubukene bw'abanyagihugu iri shure rifise iyindi ngorane ikomeye cyane yo kubura abigisha aho iri shure kuva mu mwaka wa mbere gushyika mu mwaka w'indwi rifise kivi bashika batanu ivyo tukabibona ko ari ingorane ikomeye cyane ibangamira abenegihugu aho abana benshi umwigisha niwe agerageza kurondera aho yokura igitabo yokoresha hari n'aho akibura agakoresha ikaye yoba yarigeze gukoresha mu wundi mwaka cyangwa yoba yatiye ahandi hantu ibyo nabyo bica bituma ubumenyi busubira inyuma bivanye n'uko ashobora gusangamo amakosa menshi atandukanye pascal nshimirimana arongoye ishuri shingiro rya gisumo avuga ko iryo shuri ryubatswe ku nguvu z'abanyagihugu amenyesha ko ibibazo by'iryo shure abajejwe indero muri komine babizi agasaba ko abo bose boshobora gufasha iryo shure ko bobikora mu maguru mashya iri shure ryubatswe ku nguvu z'abanyagihugu ego kuva ku mabuye amatafari ni abanyagihugu gusa komine iraterera mu buryo bw'amabati mbega none abajejwe iby'inyigisho hano muri komine iwanyu ya mugina icyo kibazo barakizi mukorana gute bimeze gute je novuga ko abajejwe inyigisho mu komine mu by'ukuri barabizi je novuga ko babura uko babifata nabo nyene barabibona mugabo kandi je ndaba nabona ko batagira uko bama batweretse ingufu bakoresha mugabo biranka ahubwo nosaba ko ku rwego rwo hejuru nabo nyine bogira icyo bagifashe mu minwe ariho rigitangura ririmo abanyeshuri mirongo itatu na batatu mu gihe tuzi ko umwaka w'ishuri uka gutangura mbega byarabakundiye yuko mwebwe mutangura ku gihe nk'abandi mu gihugu bivanye n’ubukene bukene mufisiya no muri ino shuri mu by'ukuri kubwo ubwitange bw'abigisha bake dufise n'ubwabo bakutsa kivi n'aho bakora bakorana umukanda mu nda mu by'ukuri baragerageje kwitanga mbega murabona by'ukuri yuko aba bana bari ko bariga muri ubu buryo bazoshobora kujya mu higano n'abandi jewe ndabona mu by'ukuri kizoba ikibazo bivanye n'uko uburyo bigamo ntibuborohereza bivanye n'uko nta bitabu n'intebe naho nyine naho mu yindwi bicara ari abanyeshuri bane ku ntebe urumva ko ni ikibazo kigoye cyane ndabona ko bizoba ikibazo mu kiringo bazaba bagezeho bahiganwa n'abandi bize mu mateka yabo yubahirijwe mba ibibazo dufise ngaha bwa mbere n'ikibazo cy'intebe kigira kabiri n'amashuri atugaye gira gatatu hasi nta sima dufise gira kane n'abanyeshuri benshi mu ishuri rimwe wowe nk'umwigisha ufise ibibazo ibyo byo kuyigisha mu masomero abuze ibikoresho ikibazo ufise ni uko ubwa mbere nta kuntu ntanga ubumenyi ubumenyi ntishobora kubuha abanyeshuri nk'uko bikwiye mu ishuri wa gatatu uvuga ko wigisha mufise nk'abanyeshuri bangahe hariho abanyeshuri mirongo umunani na batanu bigenza gute mu gukurikirana abo banyeshuri bose mirongo umunani na batanu birangora cyane kubakurikirana Mm, kuko ni benshi mm. nta kuntu nzotembera kugira ngo ba banyeshuri bose ndabakurikirane oya ndifashisha bagenzi banje dukorana bakancungira umugumwe hanyuma nkabana akoresha abandi eh, ako kanya turakaronda nyine kugira ngo abamfasha bancungire bari nko hanze kugira ngo ndabe yuko ntutanga akabazo hanyuma abanyeshuri nkaraba ubumenyi baba bafise umwuma ni ukuvuga rero iyo bamubeze kugufasha hari ishuri rica ribura umwigisha mbega bica ishuri rimwe rica ribura hariho amayinite amwe twigisha mu wa gatandatu ibyo biga mu wa gatanu bakagezaho hanyuma mu wa gatandatu akaba aryo ushobora gutangurirako mm-hmm. wowe nk'umwigisha uri kurakurikirana abanyeshuri bo mu wa gatandatu urazi yuko uh, mu myaka iri imbere bazokora ikibazo cya leta kuko abanyeshuri banganuko nta bubazo bwinshi umuntu atanga kubera yuko nta mwanya umuntu yoronka gutegura byo mu ishuri hanyuma uronke umwanya wo gukosora impapuro zabo none utera akamo akahe je ntera akamo abaduserukira mbere nk'amashyirahamwe yo twumva yuko mu by'ukuri hano mu gisumo buzana kutwubakira bene ishuri rya kijyambere bakaturonsa ibikoresho bidasanzwe kugira ngo umunyeshuri uwo ari we wese abe yifite igikoresho aza agikorako n'amaboko ku buryo bitazogorana cyane akimana bonaventure yiga mu mwaka wa gatandatu kuri ekofo gisumo avuga ko bibagora kwiga neza kubera ko ibikoresho by'ishuri bidakwiye yego ku bijyanye n'ibyo abigisha aratwigisha neza ata zihari ku buryo ngahanyi twaba dufise ikibazo nk'ikijyanye n'intebe mhm. arizo tubona zaba zidakwiye ibikoresho by'ishuri nabyo ni gute ibikoresho bindi ni nk'ibitabo nabyone nibyo tubona byaba bidakwiye ubona bikorohera cyangwa bica biguma rwose kugira ngo ushobore kwiga ntibishobora kunyorohera birasha bikugora we yego kuvuga nk'umwigisha abaye nk'igisomwa muca muburi ngene musoma yego none wowe usaba iki abajejwe indero hano mu ntari wanyu canke muri komini wanyu yego nabasaba kandi nk'ikijanye n'ikarata y'inyigisho menyesha ntara n'ibitabo n'intebe uno muvyeyi yitwa Nsabimbona Rachel umwana wanje yiga hano yiga mu kangahe yiga mu yindwi niyo mutabazi jire hano twamaze kuyaga n'abajejindero muri no shure batubwiye ko bafise ibibazo by'ibikoresho mbere n'iby'amasomero mbega mubona by'ukuri ko umwana wanyu hari icyo azokura hano kuri no shure ndibaza ko bagerageza uko bashoboye ariko kubera nyine ibyo bibazo bavuze ntacyo babibeshe ko ingorane nini nabonye aho hantu nyine yego kabisa nta kuntu abayobozi ntacyo babeshe ko icyo kintu cyose bababwiye nuko nyine gipanze naho mbona babandanya akazi keza nkabona ni byiza kandi nkabona bigenda neza duca kengeruni ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri umuyobozi w'indero mu ntara ya kibitoke egide ngendambizi abanza kuvuga ko muri rusange umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na gatandatu ushyira ibihumbi na cumi n'indwi watanguye neza mu ntara ya kibitoke mugabo ko hariho ibibazo by'ibikoresho by'ishure n'ubukene bw'abigisha arongera akavuga ko ibibazo byo ku ishure shingiro rya gisomo abizi kandi ko naho biri uko byari ngombwa ko iryo shure ritangura umwaka w'ishure nk'ayandi mashure umwaka w'ishure wa demediseti twatanguye muri rusange bimeze neza amashuri yose yaratanguye amashuri y'inshingiro n'ayisumbuye yose ariko bariga mugabo hari ibibazo bihari hamwe hamwe hari ikibazo cy'ubukene bw'ibitabo eh, n'ikibazo kindi cy'ubukene bw'abigisha buboneka hose mashuri shingiro ubukene burari bw'abigisha imvune nyinshi amashuri amatera imbere ugasanga ishuri ivuye mu ya gatanu igera gatandatu acakenera umwigisha cyangwa mu mashuri agira kabiri pose fondamentale abigisha barakeneye kubera imvo zitandukanye eh, iza mbere ni hariho amashuri amwe imbere ishure igeze muri segonde igiye muri premiere kinabigisha nka babiri cyo basangana ishure vye section shasha ene kora nouvelle section nizo zirahari na nyinshi zirenga cumi zitanu aho bose bigisha barakenewe kwa mu kurindira umuntu acaba arakoresha bigisha bava ngwane z'intebe akenshi ziboneka mu mashuri yubatswe n'ababyeyi amashuri yubatswe mu bikorwa rusange niho usanga icyo kibazo ugasanga umutumba uritunganije bafise ikibanza bubakamwo ishure ishure bakariduza leta komine cyangwa ifonike itanga amabati n'isima n'inzugi uca usanga ishuri itanguye itaronka ibintu bikwiye intebe ugasanga komine ntiyazibutse ubwo usanga asanga ntibazibutse icyo gihe kiraba ikibazo nibyo muri komine hari intebe batanga uburyo bwa leta bwa fonike intebe batanga niwacu mushikiranganje intebe ziraza umwaka uheze ndavyibuka ntara yose yarose intebe zishika hafi majana umunani mugabe ntizokwira abana bose tanguye mu ya mbere za ntebe zabonetse n'abana benshi ntibakwigwa ica kibi kibazo usanga kihari cyo gituma duca dusaba cyane cyane komine cyangwa abandi badufasha yuko bogira icyo batereye intebe zikaboneka ishuri mu gisoma n'ishuri nayo nyene irimo izo nimvuze nyinshi ni ishuri yubatswe mu rwa rusange n'abavyeyi ishure yubatse mu buryo busanzwe n'amatafari asanzwe badugije barasakara ni ishuri yatanguye taruzura gose mugabo vyari bikeneye ishuri itangura uno muvyeyi nawe nyene arereye ku ishure shingiro rya Gisumo amenyesha ko badashimishwa n'ukuntu usanga abavyeyi basabwa gutanga amahera ngo afasha mu bijyanye n'amashure kandi bazi ko ibikenewe bitangwa na leta agasaba ko iyo ngendo yohagarara ndafise abana bashika bane nga e, ariko ku kibazo runaka turabona yuko hari utugorane tumwe tumwe tugoye wowe nk'umuvyeyi urere abana bareka bino shure utu tugorane uvuga ubona n'utwaye mbo tugorane nuko mukuru w'igihugu yavuze ati twi abana bigire ku buntu hama abana bakaza kwiga bakansaba amafaranga yo yabakuza kivi kuko hariho abarimu badakwiye kwa rino shuri ayo turayatanga hama ugacubona kuko bituma n'imyidogo hirya no hino y'abanyagihugu bavuga ati none ko batubwiye twigire ku buntu aya mafaranga tukaba turi kuyatanga biva kuki kuki batarungika abarimu baze kwigisha bakwiye tureke kuza turariha aya mafaranga kuri buri mezi atatu buri gihembwe hano rero tugaca tubona yuko icyo ari ikintu kidafudutse mu bushikiranganji bw'inzira baradusamara bakatwizeza kuko bategerezwa kurungika abarimu bakwiye ariko ibyo bintu tukabona ko bihera inyuma ntibishike mbere hari n'ibindi bidutangaza imyidogo ino mu misozi nk'aha muri komine ya mugina ku mafandamantare turariho ibihumbi icumi ku mwanya wo mu w'indwi mu w'umunani mu w'icenda gutyo ku kibazo cy'uko hari abayobozi batangisha amahera abavyeyi bavuga ko arayo gufasha mu bikorwa by'ishure Pascal Shimirimana umuyobozi w'ishure shingiro rya Gisomo avuga ko ivyo bidahari kuri iryo shure arongoye akongera gasigura uko bigenda kuri iryo shure iyo abavyeyi baramutse batanze amahera ico mu by'ukuri aha mu bisomo nta gihari ko ngaha bari amafaranga igihumbi y'abakutsa kivi e, eh, nayo nyene ntashemeye gusa ni nk'agasabune kugira ngo bashobore kumesura uduhuzu eh, bambarangira ngo nababwiye ko bashika batanu kwaba abanyeshure urumva ko ari amafaranga make cyane eh, mparuye kandi hariho n'indi nyubako iri kirubakwa mu ikomine isaba amafaranga amajana atanu ku munyeshuri nta yandi mafaranga atangwa ngaha mugabo gusa turabye ku bw'ubukene komite nshingwashuri yararabye ibona ko abo bana baguma bavamo bivanye n'iyo ngorane e, yuko hotangwa amafaranga y'intebe babiri bagasangira intebe mu windwi niho twashimye kubasaba amafaranga ashika ibihumbi umunani kugira ngo n'imiburiburi haboneke n'intebe cumi kugira ngo abo bana bicareko barabitahura ababyeyi mbo abavyeyi babitahuye kuko urabona ko twari duhejeje kugira inama Eh, mugabo ntibaratangura kuyatanga ku kibazo cy'uko ababyeyi bo basabwa n'abayobozi b'amashuri amahera yo gufasha mu bikorwa by'ishure umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke Egide Ngendambizi amenyesha ko bizwi ko ibyo bibujijwe mugabo ko ababyeyi batanga intererano mu bijyanye n'indero mu gihe hari umugambi w'abanyagihugu bonyene n'abajejwe intwaro arangiza avuga ko ngo kugira ngo ivyo bibazo bitoregwe umuti bamaze gusaba abigisha n'ibikoresho by'ishure mu bushikiranganji bw'indero usama yarabavyeyi sikintu sanzwe kirekuwe mugabo iyo abavyeyi bonyene bagize mugambi uteze imbere umutumba bugiterambere ry'umutumba rihagaze kuri bene mutumba naco gituma muri komite cingwashure abanga mukuru umutumba bavuga ati ngaha ku mutumba wacu ryashwe yubakwa shimva shavanye muri bo bisa ya nama y'umutumba irongoye umutumba ihara mbere mu stanteri birakorwa ariho byoca kubera dufate nk'ubu ibintu by'inyubako barahishe abanyeshuri gusa bahiga nk'umwaka bajya barihiye abandi bazoza mu mwaka uza mugabo iyo umugambi w'umutumba akavuga ati umutumba wacu ufise ingo ibihumbi bibiri ati wese arihe igihumbi kuba kirase kintu gusa icyo nzi imugina gihari hari umugambi uhari muri komine wemejwe aciye n'amakonse kuminare ukubaka ibiro by'umuyobozi w'inyigisho muri komine uwo umugambi uhari kabaka bazoterera abantu bose mu sita c'indero umugambi urahari bwo ntaho nyine umenga bafashe amajana atanu ku munyeshure ntihenze kibumbe cumi nza kwitari ico umugamba ari kubaka ibiro by'umuyobozi ndera muri commune waraciye muri conseil aravalide urahari gaciye umbe 10 nibatse ko itari ico mbega kubijanye n'iryo shure rigishingiro ryo mu gisumo ko mu mwebwe mu aba nk'umuyobozi ajenyudero mu ntara mu z'ibibazo bafise mugabo uravye uburyo igihugu gifise uburyo abavyeyi bafise usanga amashure ariko arahaga abigisha ntibakwire hariho mikazoza bisaba kintu cyo vyara ku rugero naco nyene ntigisigara inyuma nivyo hariho rwa leta guko abigisha baboneka n'uragwa abavyeyi ko bavyara ivyugo kishibaye kurera duca kengera ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro